Radiodrama, el 91.4 de l'FM. Molt bones penyes, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 249 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Drama. darrer programa autonòmic d'aquesta casa, del Pim Pam Pum. <laughs> Estem just a les portes de l'1 d'octubre, el dia que Catalunya votarà pel seu referèndum, voteu que sí, clar que sí, i res, som al Pim Pam Pum i estem molt contentes d'estar avui amb totes vosaltres, és l'última vegada que ens veureu com a, com a autonomia o com a comunitat autònoma d'Espanya perquè fotarem al camp i estem molt molt emocionades amb, amb tot plegat i com sempre presentarem a la gent de la taula que avui ens acompanya a l'incombustible, el que no falta mai, el que ho toca tot d'allò més bé, el que té aquestes màquines infernals de mil amors, és el nostre estimat Tecles, que dius Riqui, com estàs? Ei, hola, hola, pues molt bé, aquí supercontent, molt entusiasmat, avui portem música bastant reivindicativa, em dona, em dona la sensació a mi. Sí. I molt bé, un programa més. A més, estem els quatre aquí que repetim els quatre, sembla impossible. Sí. A més, amb companyia. I tant, i tant. I al costat de, del Ricky tenim el que tampoc pot faltar mai, que porta sempre la seva secció de llibres combatius, o gairebé ser sempre, eh, gairebé sempre la seva secció de llibres combatius, és el nostre estimat Eric, que dius, guapo, com vas? Què passa? Bona tarda. Mira, la porto tan sovint que en el que portem de temporada no l'hem fet encara. Bueno, però, però, però ets, ets, ets el dels llibres. Sí, sí, sí. Jo estava pensant que el que deies, que igual és així, però a Ràdio Terra potser ja són independents o potser ja han ressuscitat a, a Franco o algo, no? O sigui, el que sigui que passi, però com que a Ràdio Terra... No, no però és dissabte, són, edi tard. dissabte. Ah. Encara no hi serem, però estarem a puntito a puntito. Clar que sí. Vale, vale. Ja està, I, perdoneu i el que tampoc pot, pot faltar mai, el que tira té mazarranganos espectaculars, el que fa que trontori tot això i el que fa que s'ensorri Can Blanca és el nostre Manolaco, el nostre estimat company de Barberà. Què dius, guapo? Què passa, penya? Molt bé, molt content de, de tornar un dia més a prop del 250, que em sembla que tindrem una bona sorpresa per, sí. per aquest especial. Després us, us comentarem una mica. I tant que sí. Quines ganes. I tant sí. que sí. També ens acompanya a la banda del Manolo, la nostra companya Lola, que dius, Bonica, com estàs? Hola, bona tarda. Bona tarda, aquí estem. Mireu, volíem dedicar aquest programa molt especialment a tota la gent que s'ho està currant a mil durant tots aquests dies, els previs i, i els que han de venir, sobretot la gent dels CDRs, que s'ho estan als comitès de defensa del referèndum, que s'ho estan currant mil, i a tota la gent que surt al carrer i es belluga per, per intentar que això vagi endavant, per intentar arribar a un escenari doncs, de, de llibertat més enllà de, de les cadenes que l'estat espanyol doncs, ens ha posat des de fa tants i tants anys. Mm, no sé si algú vol afegir alguna cosa a aquesta presentació. Bueno, que aquest que us parla és l'Isma, que porta aquí des del primer dia, conduint eh... el programa com si, com si fos el més fàcil del món. A mi m'encanta, ja sabeu que jo si no tinc programa ho trobo a faltar. <laughs> Molt content que estiguem totes avui aquí. Farem un programa, com, com deia el Ricky, una miqueta especial també per les dates que, que són, que estem aquí a les portes del referèndum i portem bona música reivindicativa i, i moltes cançons que tindran a veure amb, amb aquest tema. Com, com sempre comencem amb un primer tema, que el tira, el tira l'Eric, no sabia per on anava, <laughs> el tira l'Eric, que portes per començar? Amb què obrirem foc? Bueno, tu deies que són unes dates especials, estan passant moltes coses i entre elles cal reconèixer moltes coses molt divertides. I bueno, una de les que ha passat, que a mi m'ha fet eh, gràcia particularment, és que el nostre amic Albert Pla... Va... Molt bo, molt bo, va ser molt bo. Tia. va a publicar una carta y Bueno, no cal que expliqui molt més. Us porto un tema, si se li pot decidir al Albert Pla, molt recent, de fa uns dies, que es diu Corazón Partido. <laughs> Ya nadie está para canciones, y más con la que nos está cayendo a los catalanes que también nos sentimos españoles. Tengo el corazón partido, me duele el alma, no entiendo nada. Me siento como el patufet debajo de la col, siendo devorado por el buey del independentismo. Son pocos, pero cantan muy fuerte y sus cantos me están volviendo sordo de recuerdos, de recuerdos de mi juventud, de retales de mi infancia. Aún me reconozco, no hace tanto tiempo, como un joven lleno de sueños, paseando por las ramblas con amigos míos de Madrid, hablando en castellano sin que nadie te insultara por la calle. Recuerdo que entonces esa Barcelona era la más bonita del mundo, la Barcelona de Juan Marsé, de Gil de Viemma, de Vargas Llosa y de tantos otros catalanes. Recuerdo con el corazón partido esas entrañables tertulias en mi querida boquería, en el bar Pinocho, donde todos decíamos lo que pensábamos y nos reíamos de nuestras discrepancias. Pero ahora mis antiguos amigos se sientan en el taburete más alto acallando a los demás. Nos han vuelto chiquitos, nos tratan como a niños. Por favor, ¿podéis bajar la música? Y yo les digo, que me siento orgulloso de ser niño, me niego a perder mi infancia. Aún recuerdo cuando mi madre, antes de acostarse, me cantaba al noi de la Mara y después me ponía fina estampa de María Dolores Pradera. Me dormía agarrado a su mano, sabiéndome el niño más listo del mundo, porque mi madre me decía que yo hablaba dos idiomas y que el resto de los niños del mundo solo hablaban una. Mi madre me decía mientras me acurrucaba sonriendo, sí cariño, eres el niño más listo del mundo. También recuerdo a mi padre escuchando ese maravilloso disco de Serrat cantando a Machado y luego tatareando Loma de Bouchat de Sisa. Tengo envidia de mi infancia, de aquel otro día que con mi familia tuvimos que salir con prisa de Esparraguera después de ver la pasión porque no llegábamos a tiempo al concierto de Bertín Osborne en el Palau de la Música. Tengo envidia de mi juventud. Recuerdo como si fuera hoy a Maragall al lado del presidente español remando juntos en una barquita chiquita rumbo al gran puerto de las Olimpiadas que presentó al mundo una Cataluña y una España impensable 20 años antes. Pero ahora esta barca también, segundo, socorre, me hago, por favor, ¿queréis bajar la música? Hombre. Desde el barquito de papel de mi infancia pido ayuda a todos los catalanes y españoles sensatos. Solo pido que en Cataluña se me defienda como ciudadano. No confío mucho en Rajoy, aunque reconozco que ha sorteado la crisis económica con notable habilidad. Pero también creo que tal vez no ha gestionado bien la problemática de Cataluña. Creo que la situación actual reclama que otros políticos más sensatos como Pedro Sánchez deben liderar ahora serenamente y sin prisas, sobre todo sin prisas, una respuesta dialogada con el presidente catalán, que aunque mande en minoría, si sumas el voto de todos los catalanes, sigue siendo el presidente de Cataluña. No queremos tener más privilegios que cualquiera de las otras regiones de España, pero ¿os imagináis la maravilla que sería que también pudiéramos ver a los españoles algún día saliendo de los toros con prisa para poder disfrutar los pastorets? Con lágrimas en los ojos y el corazón partido se despide ver para ciudadana del mundo. pasa la música, collons. Y pues nada, ya veis que yo respeto a todo el mundo. Pero si alguien no está de acuerdo conmigo, pues ala. Llamo a la Guardia Civil. Guardia, guardia. <laughs> que grande. Bastant brutal, eh? <laughs> Qué que grande. Eh? Com, el, com va fer caure a la trampa a mitja xarxa sí, que ja l'estaven... Es pensaven que anava en sèrio i el tio s'estaven fotent. Que grande. Ai. Quin, quin home aquest. Sí, la veritat és que és un sac de sorpreses, aquest no, no deixa de sorprendre'ns mai perquè tot el que li balla al cap és una mica entre la bogeria i la cordura i sempre, sempre ha sigut. És un crac. Un, crac. un crac. Molt, molt bé. Molt bé, Eric. Molt bon inici, tranquil, molt eh, tranquil·let, però, però, però molt de riure. Molt no de riure. era cantat, no? Sí, havies de començar. Quan sí, es fa associat, eh, bueno, boníssim, boníssim. em va agradar que després va dir va fer un tuit molt divertit, molt mal escrit, que deia, sabia que si escrivia algo algo, algo muy lleno de... De, de, de mentiras, así, Lleno ¿no? de tonterías y con faltas de ortografía, todo el mundo lo publicaria. <laughs> encanta. <laughs> un crack. Un crack, l'Albert. Seguim amb aquest inici de l'edició 249. Ara és el torn del Ricky, que tira el seu primer tema, també. Què portes, guapo? Jo em ficaré una mica més sobri, no costa gaire, també Ficaré més sobri que l'Albert Pla. Però bueno, us presento a El Canca, uh ah. -huh. que és un paio que almenys a les xarxes diu que és de Madrid, però jo crec que té alguna vinculació molt directa amb Andalusia, que fins i tot li canta cançons, cançons sí, que aquest, es diuen... aquest va fer un vídeo amb la, amb la otra. Amb la otra? Sí. Pues, tam, pues, no sé si t'estàs confonent amb la Rosalén no. o ha fet un vídeo amb les dos, perquè jo porto un, un vídeo d'aquest xaval amb la Rosalén, que ja l'han portat eh. aquí uh -huh. algun cop al programa, una cançó molt maca, extreta de, del disc del seu... N'ha fet 3 i el disc del mig, del 2014, és El dia de suerte de Juan Gómez. I a dins d'aquest disc hi ha el tema en qüestió que es diu Volar. Volar, lo que se dice volar. Volar vuelo. Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo, pero desde que cambié el palacio por el callejón desde que rompí todas las hojas del guión. Si quieres buscarme, mira para el cielo. Pero desde que me dejé el bolso en la estación y le pegué fuego a la tele del salón, te prometo hermano que mis suelas no tocan el suelo. ¡Solte! I diumenge volarem. Ben amunt. Ben amunt, clar que sí. Ben guapa, ben guapa la proposta del mestre Tecles, que us ha semblat aquí a la taula. Això que era com un vals o un... Algo així, no sé, no? comentàvem, tango no era. No, tango, tango, no, no, tango no era. A mi em sonava més a vals. L'Isma i jo diem vals. Un, dos, amb, amb, amb, amb, amb vals? Sí. Em val, em val, em val. Ja ens vals. No, però molt bé, eh? Estem aquesta avalats, guitarreta no? i aquestes veus, així per començar, m'ha agradat molt. Ben sí. tranquil·leta, eh, ben guapa. Excel·lent, sí, sí. com sempre, la proposta del Teclas. Jo com et deia, la que jo deia del, del Canca és una que és de la Otra, la, la, disc cançó, de la otra. i llavors eh, col·labora el Canca, que és un, un vídeo així, així bastant xulo que surten tocant la, la guitarra, un solar ocupat d'aquest de, de Madrid, i però és d'ella, la cançó. Molt xula, també. Aquesta també podeu veure el, la podeu veure en format videoclip, però només són ells dos, en una mm sala sense ni públic ni res, només mm -hmm. ells dos allí, i, però molt majos, amb molta complicitat entre sí. ells dos i molt bé. El vídeo no l'he vist, però la veritat és que escoltant la cançó sí que evidentment hi havia com feeling o, o això que deies, no? De, mm. Hi posaven passió ben guapa, ben guapa, ben apassionant la primera eh, cançó que ha tirat. Per passió, lo que ve ara, Isma. <laughs> sí, la veritat és que també és apassionant, és un, és un regal que ens han fet. Euskal Herria amb Catalunya, un grup de, de versolaris i cantants basques fan una versió de l'estaca en català i en euskera amb el recolzament de Gure Euske, Eusko eh, Dago, que traduït vol dir és a les nostres mans i és una plataforma cívica pel dret a decidir a Euskal Herria. És un temazo preciós que dedico a la meva estimada companya de vida, l'estimadíssima Noelia, que sempre li dedico una cançó i li envio un petonet. I segur que tomba, ja ho veureu, guapíssima, versió de l'estaca. L'ave si se em parlava de bon matí al portal mentre el sol esperava i els carros veien passar. ez alde gazte ikusten gure esola zein dan. Desegiten ez badugu, bertan galduko gera, baina. Sed vamos desde Lemos se van escorzar Y con la fuerza se me va Ellas me asambe y me esgran Usted Carga badu orain di Berriz arnaza hartzeko Esa du se l'emportar. El qui sap cap Aur batzuk ikusten ditut, eta inguraturik. Aitona zarra enkar. Brutal, Isma. Autèntic himne antifeixista i pro referèndum d'aquests dies, pell de gallina amb, la, amb el regal que ens han fet des d'Euskal Herria tota aquesta colla, impressionant. Un munt de veus, sí. molt, molt xulo, molt xulo. La veritat és que està el vídeo i sembla que ho fan allà mateix i, i molt guapo. Això molt després m'has de passar l'arxiu perquè el passió també, que sé molta gent que li agradarà. I tant que, que potser sí. no escolten el programa, però que aquest tema li encantarà. I tant que sí. Qui ens havia de dir, no? Que fa, fa anys que estarien a les escaldunes allà perdent el cul pel, pel procés. Bueno, hi, hi ha catalanitis. Hi ha catalanitis. Amb la que hi havia per aquí, eh? No, sí, però sí. està clar que, que és perquè ells, ells ho tenen clar, elles ho tenen molt clar, que és que si passem nosaltres, passen elles. I, bueno, a veure, almenys ja ho hem vist de forma. Yeah. Nosaltres no sabem què passarà perquè també és veritat que després de l'1 vindrà el 2 i el 3 i, i eh, és veritat que l'estament espanyol no, no, fotrà, no fotrà el camp perquè surti que sí. No, no. Hauran de, de passar altres coses, no? però sens dubte és una primera peça important, indispensable per, per anar endavant. I sí que és veritat que des d'Euskal Herria tenen, tenen l'ull posat en, en nosaltres per veure què, què passa. Com nosaltres teníem l'ull posat I a Escòcia tant, o a qualsevol nació sense I estat, Herria, que I Euskal Herria, que aquí durant molt temps hi havia basquitis. Clar, a qualsevol, a qualsevol referent no? o sí. referència que es pugui tenir. Però sí que és veritat que els amics i amigues d'allà ho estan vivint amb una passió també desorbitada, tot el que està passant aquí, ens envien cada dia senyals d'ànims i de força, que no pareu, que aneu endavant i, i que ho podem fer, clar que sí. Seguim amb aquesta primera bala, seguim amb aquesta ronda d'inici, que déu nhi com, està, com està anant. Ara és el, el torn del Manolo, Miedo te tengo. No, mireu, vinc prou tranquil·let, us porto un tema que va sortir fa res, que és eh, la cançó que va sortir del taller de rima antifeixista dels joves del, Pedre, del, ai, ai. del Pedrenyal, de, de Palau Tordera, que va fer el, el Pau Llong amb aquests eh, xavals, que el Pau Llong va fent temes amb diferents grups de, de joves. Ja vam portar un que va fer amb joves d'aquí de, de Sabadell. I té nou projecte, no? I té nou projecte? Sí, sí, sí. sí? sí amb la Vita i amb, ah, amb sí, un parell sí, sí. de es veu que li donarà una volta, un, revelarà el, el aquests, clau. Aquests boletets es convertiran en un sí, sí. projecte... De fet, jo em pensava que era aquest i, el, i, i encara, no, encara no és. Brutal la feina que està fent el Pau a escoles, institu bueno, a instituts sobretot. Sí, brutal, sí, sí. Brutal. Pues aquest és un, un centre de, de, de menors, el tema es diu Solo és un reflejo, uh, i és brutal la, la lletra dels, dels xavals, que parla una mica pues, del, del racisme de, amb els joves que, pues, que són immigrants, joves que, que han tingut una vida superxunga i han acabat allà entre reixes a un centre de, de menors i surten allà cantant amb el, amb el Pau des de, des de molt endins i la veritat que és un tema molt bonic. Excel·lent. métete en la madriguera. Estamos escribiendo aquí en Palau Se habla catalán y yo no pienso turna enrera Hermano, dame la oportunidad de expresarme. No pienses que soy un vulgar delincuente. Me he ido de mi país para buscarme un porvenir, pero por culpa de la gente no sé sonreír. Te voy a explicar lo que es un centro de menores chavales también educadores. Por eso, hermanito, tú tienes que ser listo, que se entere todo el mundo de que aún existo. No te lo tomes mal, porque solo es un consejo. No te metas con la gente y mira tal espejo. No te mires los defectos, porque solo es un reflejo. Te miras de pequeño y te estás viendo de viejo. El centro de menores aquí por ello, sino por mis errores. Siempre saco mal de amores, pensando en eso, en que mis padres me adoren me entiendan y que superen mis dolores. Despertándome, no sabiendo dónde estoy, olvidando hasta de dónde voy, fijándome en el pasado, he intentado cambiar. Ahora mi futuro me gustaría mejorar. Déjame tranquilo porque este es mi sueño y quiero que te enteres de que yo soy el dueño. ¿Sabéis por qué lo digo? Porque yo no soy pequeño. sé más que tú de la vida y si quieres te lo enseño. No te lo tomes mal es un consejo. No te metas con la gente y mira tal espejo. No te mires los defectos porque solo es un reflejo. Te miras de pequeño y te estás viendo de viejo. No quiero que me tiréis flores porque lo he hecho mal y quiero arreglar mis errores. Antes era un delincuente que pues coge el camino malo. Ahora soy buena gente y me siguen dando palos. Ey, cambia de canal, vivo en un brutal aquest tema amb una qualitat, el vídeo increïble i bueno, o sigui, tots el, els vídeos, l'altre de Sabadell també, jo crec que el Pau fa una molt bona feina amb, amb aquests joves, a més com que té una, una algo allà que, bueno, que els entra molt bé, no? Sí, jo crec que el xaval té unes, unes capacitats i unes qualitats espectaculars per, per fer pedagogia i a més amb lletres combatives, parlant de, de coses socials, antifeixisme, antiracisme, vull dir, és, és totalment pim-pam-pum. pum el Pau és pim-pam-pum, clar que sí. Mm. Molt bé, és, és brutal el tema que s'ha tirat per començar el Manolo. Jo ja deia que tenia una mica de pop i deia que no, però sí. Bueno. Déu-n'hi-do, déu nhi déu Molt bé, ens acaba de venir aquí a veure la Patri, el Sergi saludin, i l'Ivon. Què tal, guapos i guapes, com esteu? Molt bé. Molt bé, edició 249 amb amics i amigues, clar que sí, com ha de ser, moltes ganes d'oferir-vos el bo i millor de la música combativa i reivindicativa. Ara és el torn de, de, de l'Eric, que tirarà un segon tema. Què, què portaràs, guapo? pues, bueno, jo estic, ja us he dit que m'ho estic passant molt bé amb tot el que està passant i una altra cosa divertida que està passant és que hi ha gent que de cop sembla que els Mossos són herois i bueno, per... per... Mossos! <laughs> bueno, ara ja no està clar. Eh? No, no està clar, però bueno, perquè... Ja ho veurem el dia 1, què passa aquí. Sí. <laughs> perquè ningú es confongui i torno, torno al 2001, quan a Barcelona encara hi havia basquitis Eh, desmascaradas porto les desmascarades eh, el punk ha muerto rumbo a su tumba. Un temazo que has diu Todos los maderos son malos. Yeah. en su coche ciudadano proveniente de una fiesta super de ambiente mundano, pasadísimo de porros, aplastado en el asiento, se marchaba hacia su casa derrotado a descansar. De repente por sorpresa un agente uniformado le ordenaron detenerse En la mañana nadie cree ni una palabra a un colega mal vestido en un carro destartalado.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 Molt... <laughs> a veure, a veure, a veure el, el diumenge com, com es comporten aquesta gentussa. Molt bé, doncs més música combatives, bueno, més edició 249, que ens està agradant molt. La veritat és que música molt variada, de llocs diversos, com sempre. Ja sabeu, ja sabeu el que, el, que, el paquí donen aquí. Ara és el torn del Riqui, que tira el seu segon tema. Jo me'n torno cap a la ex-Basquitis, me vaig cap a Tolosa. <laughs> Porto els glaucomes, sí, ja ho veureu, perquè porto un tema que és d'aquest 2017. Ah, el, el CD9. El CD9 Uah. dels glaucoma, que es diu Calima. I he, he triat el tema que es diu Herència, que parla de l'herència franquista i tot això. Mm -hmm. ja, veureu, que ells encara li miren de cara, no? I nosaltres ja li hem donat l'esquena i estem podent... <laughs> Hem passat milles pantalla. Cap en, van. Hem passat pantalla. I res, doncs això, un temacle d'aquesta penya que segons diuen a la web que no fan ni rock, ni punk rock, ni res així, ells el que fan és eh, rap reggae. Rap reggae? Sí, sí, sí. Que consti en acte. Bien. Apuntat queda. que mañana no te acuerdes, no se deroga la ley del caudillo y el rey. Es la soga, faltan escobas. Nacimos en un pueblo con historias pendientes. Aquí si ladras te arrancan los dientes. Gloria pa'l cobarde y cuneta pa'l valiente. El tiempo calla y el gobierno miente. La guerra es un negocio y el poder es su cliente. El poder está detrás de marionetas presidentes. Se ejerce con brutalidad, pero depende. A veces con las armas y a veces con las mentes. Quien te garantiza la verdad en el presente si el pasado está enterrado en fosas de tu subconsciente? Consecuencia de la justicia ausente, victoria del fascismo, desmemoria de la gente a veces el poder muestra su cara de verdad. Sucede cuando al rico se le acaba la paciencia. Primero mata al vivo con la bala, después se carga al muerto cuando se le silencia. Hoy te roba la historia de ayer, para que mañana no te acuerdes, no se deroga la herencia de Franco y el rey. Es la soga del poder, por si algún día te despiertas, faltan escobas para todo lo que hay que barrer. Ya no es historia, es propaganda, es el cuento de un bando, el relato de los hechos del que manda. La voz que choca contra el nudo en la garganta, el cadáver que se tapa con la manta, sabana santa. Cambiaron aquí, lucho por gaviota y encontraron a un idiota como socio necesario. Juego de patriotas, cambio de vocabulario, el derecho de un negocio que se hacía bajo palio. No por ruptura y sigue quedando impune la puta dictadura con la rosa y su perfume. Se pinta la fachada y se asume los cimientos. El es el mayor traidor de todos los tiempos. Cambian las formas, no las directrices. Renuevan los actores, las actrices. Los mismos cazadores se comen a las perdices. Invención Day desde el año 36 historia de ayer para que mañana no te acuerdes. No se deroga la herencia de Franco y el rey. Es la soga del poder. Por si algún día te despiertas, faltan escumas para todo lo que hay que barrer. soy el relato. La historia se repite y se desplaza. Guernica se llama Damasco, Varsovia es Gaza. No te confundas de amenaza. fascismo no está muerto, solo se disfraza. Y recuerda que al imperio no le viene bien la paz. Para mantener el orden, la guerra es lo más eficaz. Si no hay un enemigo, se lo inventa. La democracia más violenta. Y acuérdate de la prisión que todos tenemos panóptico gigante y nos hemos convertido en nuestro propio vigilante. Alienados, alienantes. solo se restauró lo que ya se impuso con la guerra. Cambiarán las siglas, pasarán González, Aznar y Zapateros, pero las estructuras son las mismas. El mismo Estado fascista. déu nhi quins temazarranganos que te el Calima, eh? Déu-n'hi-do, déu nhi déu Aquests glaucoma des de Tolosa ho parteixen bastant. Ben bona, ben bona. Excel·lent la proposta del Mestre Tecles. Fem pujar el pa aquí amb bon hip-hop, amb bon rap des d'Euskal Herria, des de Tolosa espectacular, molt guapa, molt guapa. I ara tu amb què ens seguiràs, Isma? A veure. Jo, mira, jo canviaré... Jo és que avui venia poc tranquil, perquè eh, em fa ja, posar nerviós. Ja comencen Clar, les guitarres... Estem, estem aquí a prop de l'1 d'octubre. Últimament ens desmadrem, que dóna gust, Home, ja. a l'hora que sigui. Eh? Ja, ja, va bé, hora, ja, ja, va sent hora. Ja no esperem a la tercera, quarta cançó. No, no, no. Eh. no. La segona ja, ja, ja sortim escopatejades. Vale, vale, tomo nota. <laughs> és que havia de triar, havia de triar. A més, la, Manolo... por, la por està canviant de, de bàndol. <laughs> exactament, exactament. Culpa del Manolo, com sempre, perquè em diu, bueno. jo avui vaig fora i pensant si havia de treure una o una altra i he tret pues, la que era la que més, més tranquil·la, clar. Més, clar. La que era més tranquil·la, clar. Mira, porto una proposta que em sembla que és nova, que no ha vingut mai, és en anglès, per tant a l'Eric li agradarà. Esto es así? <laughs> Sí. O almenys I... l'entendrà millor que nosaltres. <laughs> Segur, sens dubte. <laughs> millor que jo segur. mireu eh, són els Inevil Hour, que és una banda de hardcore punk rock de Darlington, al nord de, nord-est d'Anglaterra, eh, són l'Al a les veus, que ja veureu que té una veu assa l'Al, eh, el Gareth a la guitarra, el Kip al baix i el Mike a la bataca. És un temazo que es diu Predator, Predators de, de l'LP Will on Our Backs, que va sortir el 2015, i ahir la deixo perquè ara gaudiu. Vale. On has trobat aquest bozarrón? Impressionant. Isma? Mare meva, tio. Al, nivell de, del Disaster Jacks o sí, sí, sí. alguna així, eh? Hardcore a la segona ronda del Pim Pam Pum, sí. eh? O sigui, cuidao, bueno, cuidao. És culpa teva. Hòstia, és culpa eh, teva, no més. si ara... O gràcies a ell. Ara em preocupa anar <laughs> després de, anar després de tu, eh? Ara quita el problema, no? Que cabró. Que <laughs> Brutal. I Neville Hour, Déu-n'hi-do. déu nhi déu com hi anaven, bona, bona guitarra, bon baix, bona bataca i bona veu. Espectacular, bona aquesta penya. Eh? Sí, des de Darlington amb molta ràbia i, bé, bé, bé. i amb bona música, en anglès, clar que sí. Però llavors, escolta, ens anireu retraient aquell primer programa eh, sí, eh, que el Manel eh? i jo sí. vam venir molt accelerats? No. Eh, tot, tot el curs? No, no, no. Heu creat escola i n'estem parlant, no és una crítica. Eh? Vale, és un... No, no, no és una crítica, simplement és qui té el, el problema, sí. no? qui serà... Qui va més Ja sabeu que el problema és una patata calenta que ens anem passant sí. d'una a l'altra fins, fins, fins, a, fins al final. Bueno, està bé, està bé. Jo... Què li envies tu ara a l'Eric? No... A veure, a veure. Jo no te la seguiré encara, encara, ja, ja te la seguiré. Abans parlaven dels Mossos, Mossos i a veure què fan el, el diumenge. Per mi facin el que facin el diumenge, no els hi tiraré clavells mai de la vida, perquè els Mossos, com la Guàrdia Civil, com la Policia Nacional, com la Policia Local, com totes les policies i els exèrcits del món, són uns organismes repressors de, de l'Estat, amb la qual cosa no mereixen cap respecte des de com a mínim per part meva. De pedres en amunt. Mai Llavors, tingut. jo us porto un tema que es diu Policia... Policies no, és del Rude Boys, que és una banda mítica d'esca de, de Mèxic, i això, us porto una mica d'esca d'aquest que ens mola a Añejo, Mèxic, eh? Carajero una mica, i perquè ah, la disfrutem eh. una mica, Policies no. Yeah. Them ¡Opa! ahí! ¡Venga! <laughs> bueno, Grande bueno. Manolaco. Com hi van a Mèxic, eh? Tio? Bon ritme, no? Acaba de fer el salt el Manolo. No, no ell, eh? sinó que ha anat a Amèrica Llatina ah, musicalment ah, sí, parlant-ho. Sí, sí. sí clar, com quan anem als Estats Units, ah, que no anem nosaltres físicament, no, no, no. sinó que vas que tu amb... la música d'allà i la portem aquí. És una altra llavors... d'aquelles coses que recordarem sí. bastants dies. Sí. sí, hi ha unes quantes que, sí, bueno, home, que, que, que podríem fer un, un fer de rates. No? Clar. Que tècnicament, no sé si ni, ni, ni l'agafes d'allà, la música, perquè igual està penjant en un servidor que està... Clar, això ja seria... Certament, abans, no? certament sí, és així. Podria... Bueno. Si, si el servidor és fiable no, si té proxy, si té això Telegram ja o, o Signal, sí. A ah, tothom té Telegram. <laughs> bueno, en què? En què? Sí, eh... Continuem, no? Clar que sí. Bueno, pues seguim variopinto, no? Perquè sí. tu, ja, tu ja anaves a muerte, el Manuel un escap, pues jo tocava secció post. Bueno. Així eh, que... Ei, posteja. feia dies, feia dies que no feia venia. Dies, feia dies, feia posteja, dies. posteja. Tenia ganes, ja. Posteja i vostè. <laughs> I de fet l'he descobert perquè avui no tenia molt clar què portar i m'han han recomanat uns amics i m'ha agradat bastant. És El Niño de Elche, que òbviament és oh. de Elche. És un... <laughs> Grande. Elche. Bueno, si, si fuera de Cornellà, pues no, seria no és, raro. No és un homònim, és un topònim que havíem dit alguna vegada i és <laughs> el... Bien. <laughs> Grande, Nova secció. no, això, això, topònimament ja. parlant. bueno, us porto una cançó des del 2016 que es diu Que us follen. serà... Eric, tio, què t'havies pres aquest? El no, dia no. que vas decidir portar això. Ens no, has deixat no. esturades, tio. sigut aquest migdia cantonal, he fet un sondeig, ei, em falta música per aquesta nit i, i m'han dit aquesta, l'hem estat escoltant intensament. Sí, eh? I, bueno, és que la part combativa, que eren les tres primeres frases, s'han pues, perdut una mica, però però jo us ho recomano, perquè a partir d'aquelles tres frases ja diu que us follen durant 5 minuts, però al, al minut, al minut d'abans... Però val la pena. Explica per què que us follen, no? I és molt interessant. No, no, jo, jo... Aquest noi és un crack, és un cantaor, té, té, un, té un altre grup que no m'he apuntat, que és molt post i és, és molt interessant el que fa aquest, aquest noi. Vaja, que no serà la darrera vegada que vingui. Mm, no crec. <laughs> que guai. Molt bona la proposta, la veritat és que ens has deixat una mica parades perquè sí que allò, hòstia, això del post ens... No, però teniu un, un ritmazo de rap a última hora de la matinada que és increïble. Eh? A mi també m'ha molat. Era per entrar-hi, no? Només faltaven els cadàvers humans, aquells que han privat massa i estan ahí tot tirats, però la resta hi era. Ben bona, excel·lent la proposta del, del mestre Eric. que portes tu ara, mestre Tecles? Va, va, va. Jo ara he tirat cap a... Canvies o no canvies? Cap a les meves arrels, canvio una mica. Home, també és difícil no canviar ara. Eh? <laughs> Porto els Green Day des del seu disc Nimrod del 1997, que per mi va ser l'últim disc amb cara i ulls que van treure, després d'aquest em sembla que era l'American Idiot, sí. i, uh -huh. sí, sí. i allà ja començaven a... Que si eres molt fan potser encara t'entrava lleugerament, però no. Ja però va, no. Ja va... Mm, mm, mm, <laughs> però va ser però no. no. I d'aquest disc, del Nimrod del 97, us he triat un temacle, un temacle que es diu King for a Day, rei per un dia.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 Em sembla que em toca a mi. Et toca a tu. Molt bé, doncs mireu, us porto una banda, eh, me'n vaig a Terres Tarragonines, tornem aquí a, a Terres Catalanes. Són els Grugui i Rude, que és una banda de punk rock intranquil, com ells es fan definir. <laughs> Sí, són, són una mica intranquils ja, ja veureu. Des de Tarragona, amb molta, amb molta ràbia, amb el Simon al baix i a les veus, l'Ignasi a la guitarra i a les segones veus el Marc a la bateria a les veus emotives. Això de veus emotives em va, em va cridar l'atenció. Intranquil·les i emotives, no? Sí. És, no, no és la primera vegada que venen aquí, no, han vingut ja diverses no. vegades. Sempre que venen, venen a liar-la ben forta. És un tema del 2016, de la seva demo del 2016, Ui, i que porta de, com a... De setembre? Com? No, res, res. Perdó, perdó. 2016 <laughs> de setembre? Sí, no... no 16 eh? de setembre. Ja, Sí, sí, Ja és una broma interna, broma interna. Broma interna. No, no ha passat nada. No és normal. Això no és normal, família. Aquí us la deixo. Vinga, canyuqui. No, canyuqui. I <laughs> punto. I punto. Déu-n'hi-do, déu nhi déu M'ha pillat el toro a mi ara, ho he de dir. Déu-n'hi-do, <laughs> no Grogi Rede. Impressionant, aquest no és normal, la cançó no és normal. Quin ritme... bolo, tio. Sí, la veritat que, és que... Que porten aquesta gent, eh? Sempre, eh? Sempre. Jo els tinc comparats una mica, eh? però amb la Brimo, amb la Brigada Moreneta, que ah, també li fota molta xitxa i molt bona i la veritat és que fan, fa, molta, fa molta riure de vegades aquestes jetes que, que es munten. Bueno, més música combativa, més edició 249, molt contentes que ens escolteu i que seguim aquí al Pim Pam Pum. Ara és el torn del Manolaco que comença començarà a dir, a dir la seva perquè abans m'ha dit que no portava i xitxa però sí que porta. Sí que porto, sí. Mira, parlant de, de la Brimo, porto un tema que es diu Munipa de mierda. és d'un grup que es bé, diu bé. Venganza, un grup de punk des de Saragossa un grup de punk d'aquests també, com l'altre grup d'esca, que sona també una mica garajero. Avui bien, vens bien. especialment... Especialment contra... Punyent contra la pasma, sí. sí no, no, sí, que sí. sembla excel·lent, eh? Però... Per deixar-ho clar. Sí, per deixar sí. Clar. aquí endavant... Referèndum sí, però... Però pasma de merda. Tonteries les justes. No? doncs ahí va, amor i pa de mierda. <laughs> nunca ha dicho que su madre es policía. O alguna vez si la he visto por la calle, vamos con el coche patrullando. Eh. Me da como vergüenza, digo, pues si no pasa nada, pues es que es una profesión, ¿no? Al fin y al cabo. <laughs> Muy professional. Sí, clar. Eh, quin, quin sabor a clàssica punk no. autèntic sense, sense coletilla, no? Això és punk... Sí, de... sí, eh, i punto. D'arrel. Com animals Muertos, que vaig portar l'altre dia, mm. o sí, tenir aquesta aquest ràbia, aquesta... Sí, sí, un asqueroso munipa de mierda. Ja sabia jo que després de la Manuel ens quedaríem ben, ben servides, clar que sí. sí. Espera que ara ve l'Eric, últimament ve després de sí, mi. Sí, no, no, quan, i... quan l'Eric s'hi posa, l'altre dia ja va deixar mostres infinites de que la cosa se li podia anar molt de les mans, o sigui que espereu el tema no que tirarà. Què portes ara, guapo? Bueno, no sé, igual heu generat moltes expectatives, però <laughs> El que sí que és segur és que salto, no jo, sinó que vaig a buscar música dels Estats Units. Ja, ja, yeah, ja que, quedat, ja. Que quedi clar. Perdoneu, no dels Estats Units, d'Amèrica del Nord, perquè aquesta gent és canadenca, és d'un ah, lloc amigo. molt estrany, que té un nom en francès, així que no es pantaix la Prairie, que està a alguna banda de Canadà. El de francès, perdona, és l'Isma. Sí, no? Mm. Vols... Uf, sense, sense llegir-ho complicat. Vols llegir-ho? A veure. Mira, està aquí. A veure com ho tens, això portés de París. Ah, Oh, oh, oh. exactament. Bravo. ¿Sí? ¿Por ahí iría? Sí, por ahí iría. Que està... ¿Inventamos pulpo? Quines erres, Isma. Fantàstic. que està al Canadà, són, són els Propagandi, que el nom fa molta gràcia, és Propagandi, Gandhi com a Gandhi, sabeu, el de la violència i tal. Ah. Pues, pues això, i des del 1986 que estan tocant, i us porto un homònim el, del seu CD del 2001 que es diu Today's Empires, Tomorrow's Ashes, que és, eh, per, eh, és Imperis d'avui, Cendres de demà. Fom-li tonyina. down Crashing amidst the cacophony of screaming billboards and Disney-fied history. Sometimes the ties that bind are strange. No justice shines upon the cemetery plots marked Handwritten Weevil or anime where federal heroes and fraternal orders have cast their shadows. Permanent features built into these borders. the trouble of thee. the customary gap we find between history and true founding fathers. Back in the rock is blinding red glare. The bomb bursting in air. One nation indivisible. But the truth is, the backcountry land of ratification. The people out of coffin only born in funeral procession They buried it deep in the earth As an emblem of the dissolution déu nhi oh, ben guapa, ben guapa, ben rapideta al final, no? Però durant tota l'estona que ha sonat, espectacular, eh? I tupa la tupa, ben punquejada des de Yanquilàndia. No, no ha desmerescut en absolut. Yanquilàndia no. No, Canadà, no, és veritat. Canadà, de Canadà, Estats Units, Amèrica del Nord. sí, sí. No, molt bé, no? Una mica de old school, déu nhi Sí, sí, ben guapa, ben guapa la proposta de l'Eric, fent pujar el pac i el pim-pam-pum, fent tremolar ciments de Can Blanca. Més va. música combativa de la bona, vinga, ah, som-hi. Aquí li tocava. Eh? Vale, seguim amb la música. Eh, ja és l'última bala, amigues, això s'està acabant, Hòstia. semblava impossible, però sí. Se m'ha fet curt. Però bueno, us porto, segueixo allà als Estats Units. Ara sí que són els Estats Units de veritat. Des de Asheville, a Carolina del Nord, des dels Estats Units, com us deia, venen els an, an Inevitable, Inevitable. Ah, és una cançó que també el títol és en francès, la vols tornar a llegir o què? No, potser okay. no. Vale. és eh, Se soulever, per exemple, i jo, jo intueixo que vol dir algo com sublevar-se perquè em sembla una mica per aquí. És, és d'un homònim inevitable, que és un LP del 2016, Foley. Fom-li canya! Fom-li canya! Que canya tu tenies, tio. Ja. D'això va la cosa, no, ara? Eh, És l'última. Vale, vale, vale. No sabíem que sortiries escopatejat amb la secció d'Espeine. Ah, sí, sí, és d'Espanya. Sí, crec que sí, sí, crec que sí. Sí, sí, sense cap mena de dubte. No Sí. inevitable, no? Que Diria abans. fins i tot que podria ser post despeine. Post Post Spain, eh? Perquè, Una mica, perquè té aquest rotllo musical, Era llarga, sí. no? Hi havia moments sense Eh. Certament. Sí, sí, home, sens dubte vist. també és la cançó més llarga del gènere d'Espeine que hem portat. Eh, sí, sí. Mira, 4 minuts nova... i mig. Mai havíem despentinat tant. Hem quedat ben... <laughs> Mira, això li podríem dir el pollo, eh? És possible. És possible fer d'Espeine en 4 minuts i mig. Uh, <laughs> Atenció, uh, uh. arriba el mestre Pallicer. eh... más liado que el fontanero del Titanic. Clar que sí, claro que sí. Te queremos, loco. Uh, eh, es despulla aquí a la sala del costat. Clar que sí. Però què vens, d'un col·legi o alguna cosa? Uh, Bocavits, ué. Ha trobat bocavits. Més Brutal, música combativa, mato. més edició 249, gairebé no en tenim ja, però encara queda alguna. Què dius, Gopu? A mi em eh, queda una bala... Ricky, què portes? Per acabar. Porto un caviaret, que ja ha sonat aquí el pim-pam-pum, però ens és igual a, avui, a tots i a totes. Avui, programa ah, especial per referèndum. Abans que parlàvem que si basquitis o catalanitis, jo vull reivindicar que ni una ni l'altra. Aquí el que es tracta és d'aprendre, de, aprendre de, del costat. de qui sigui. I tant. De la gent que ho fa bé, doncs tu t'has de fixar i aprendre'n i fer-ho igual o millor. I són dos pobles germans, no? I aquesta cançó ho explica molt bé. Són els Oliva Gorriac, Uah. amb la col·laboració del, del can, de l'Àlex, el cantant d'Inadaptats. Uau, que tu tenies aquesta, ah. eh? eh? Mazarranga, no? <laughs> La meva última bala, tot pel poble, família. Dos pobles, una lluita. Fully. Pumley. Right. <laughs> Grandes! déu nhi Grandes. Extreta no en cap disc dels Oliva Gorriac, sinó que està, eh, va ser gravada explícitament pel Musiqueria volumen 1, aquell recopilatori. Sí. De... Guapíssim tot el recopilatori, per cert. Per nosaltres també un himne. Sí, Clar no? que sí, tio. Dos pobles, una lluita, Vier i Borrocabat, espectacular aquí, els Oliva Gorriac i d'Àlex. És que l'Àlex d'Inadaptats aquest, tio, allà on col·labora li fot una... D'Inadaptats i d'Eina, que ja... I d'Eina, sí. Hi ha algú en l'ambient no. que Eina treu bueno, a veure, no disc, donades eh? de hòsties per traer aquí l'hòstia. Sí, sí, a veure qui el trobo primer allà. Numeren-se. Sí. Probablement en el primer Pim Pam Pum són i mig disc, no? sí. el primer Pim Pam Pum després de que surti el disc, que em refereixo. Sí. Uh... Sí. Déu-n'hi-do. déu nhi déu quines ganes tenim del nou LP d'Eina, déu nhi quines ganes tenim de l'1 d'octubre, de votar, de buscar la nostra llibertat. Això acaba, una edició superada per les circumstàncies, ens han vist superades, no sé com ho heu escoltat des de casa o des d'on estigueu escoltant-nos, però nosaltres aquí ho hem gaudit al màxim i, i amb aquella... S'hem fet amb... debat i tot. Tio. Sí, amb sí, aquella sí, sensació sí. d'un moment històric, que és el que jo penso que encara estem per viure i estem vivint. I, Vols dir el programa, sí. no?, de la setmana que ve. Això també, això també serà històric, perquè farem 250 programes que no es fan cada dia. No i... farem 200 program... 250, ens faran, ens faran, ens faran 250. 250 eh, programes. Hem durat tant la vara que al final ens fan un programa, clar que sí. I serà un pum pam pim. Pum, pum pam, pim, pam, pim. especial sí. 250. Clar que sí. Molt bé, com sempre en aquesta edició 249 i en tots els programes acabem amb un parell de temes Eh, em sembla que el primer el tiro jo i tant que sí, són els inadaptats, la mítica banda de Vilafranca, l'Àlex que abans ja cantava. Eh, Com el... no, ha repetit, sí, tio, sí. Era, un, era un dia perfecte. Avui sí, avui tocava. <laughs> L'Àlex a la veu, el Joaquim, a la, el Joaquim Tutxa, el Traixo, el, el Bull, el Xavi, des del seu LP Indepe del 2002, Catalunya. Porto setmanes amb aquesta cançó al cap i no podia acomiadar-me des d'aquí de, des de cap altra forma. Doncs jo no em podria acomiadar d'una altra forma avui que amb el Sescorbuto, seguint amb la meva temàtica ai, ai. en contra de la policia, com dèiem abans, de azul verde o marrón, un cabrón és un cabrón, us porto al Sescorbuto a Mucha policia, poca diversió, del ah. seu Esquizofrènia del 1984. right. Molt bé, penya. Doncs eh, ens trobarem a la, a la futura República Catalana, que serà d'aquí <laughs> una setmana. Com sempre diem família, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta. Música